الهجوم بدأ فجر يوم الأحد وانتهى باقتحام البلدة بعد الانفجارات الأخيرة التي ضربت مدينتي مانشستر ولندن لديها آه، تكتيكات خاصة في القتال في أوروبا الدولة الإسلامية قد يستخدم في هذه الهجمات إطلاق النار العشوائي Әпті ішідегі дүниядегі еңліқлар. Францияның 2 орбит күчары түшіп кетіп, 5 кіші өлген. fransiya salib hukumatining deyishicha fransiya harbiy fakultetining aeroplan tadrib qilish gruppasiga tava ikki uchar tushib ketib besh kishi o'lgan yerlik hukumat aeroplanning tushib ketish sababi to'g'riliq hech qandaq bayonot bermagan tayvanda yer tavirab besh odam o'lib oltmishdan ko'p odam yo'qolib ketgan tayvan vaqti yarim kichida tayvanning dengiz sohiliga yaqin o'rinda olti butun o'nda to'rt bal yer tavirgan natijada to'rt bino o'rilib besh odam o'lib ikki yuz qirq uch odam yordar bo'lgan shundoqla oltmishdan ko'proq odam yo'qolib ketgan daniya hukumati hijobni cheklamoqchi daniya salib hukumati fransiya va uningdan boshqa davlatlarga o'xshash ommaviy sovrinlarda yuz yo'yganlarga jarimani qo'yish to'g'riliq qonun ma'qullaydiganligini bildirdi hukumat tarmoqlari yuz yo'ygan har qanday ayolga bir yuz oltmish besh dollar agar takror xiloflik qilsa bir ming olti yuz ellik sakkiz dollar jarimani qo'yishni ma'qullamoqchi ekan bu qonunni doniyadan ilgari fransiya belgiya gollandiya va bulg'ariya qatorliq davlatlar ma'qullab bo'lgan arab yarim oroli tog'utlari yahudiy davlatiga havo yo'li ichib bermoqchi yahudiy tashviqot vassilarining bildirishicha yahudiy davlati murtad saudiya hukumatining yangi dehli va tal abib o'tirisidagi hindiston havo yo'llarini ichib berganligidan intayin xushal ekanligini bildirdi saudiya hukumati isroilyaga uchgan hindiston aeroplanining o'z davlati ustidan uchib o'tishiga izn berdiganligini bildirib tunji qitim o'zining yahudiy davlatini oshkori e'tirof qilganligini bildirdi saudiya davlatining bu ijozati yahudiylarning aeroplaniga oz yiqilg'i ketishiga va bilet bahosining tushishiga sabab bo'ladi shanba kuni rossiya davlat mudofaa ministrligi idlib tavasida su yigirma besh tipliq harbiy aeroplanining mo'riga quyib etildigan sariq bilan etib tushirilganligini va aeroplan uchquchisining parashyut bilan yerga tushib bo'lib o'ldirilganligini e'lon qilgan sayshanba kuni bo'lsa aeroplan suriyada tushib ketgandan keyin o'ldirilgan rossiya harbiy uchquchining jasadi moskvaga turkiya hukumatining yordami bilan qaytirib ilib kelinganligi e'lon qilindi salib ittifoqdosh armiyasi suriyaning sharqida o'nlagan nusariya askarlarini o'ldirdi islom davlatiga qarshi amerika boshchilik qilayotgan salib ittifoqdosh armiyasi derizordagi o'zining malaylari bo'lmish bekiki murtadlarga hujum qilgan murtad nusariya armiyasini havodan bombardimon qilgan bayonotda kelishicha suriya hukumat kuchlari hammaga tunishliq bo'lgan suriya demokratiya kuchlarining markazlariga hujum qilgan hujum qilingan o'rindan 8 kilometr yiroqlikda amerika harbiy taktika maslahat kengashining a'zolari o'z sheriklari bo'lgan suriya demokratiya kuchlari bilan muhim maslahat ilib berayotgan ekan finlandiya hujumini planlovchi o'zining islom davlatining fidoyisi ekanligini e'lon qildi finlandiya saqchi qismining bildirishicha marakashlik bir kishi olti oy ilgari pichoq bilan ikki odamni o'ldirib boshqa to'qqiz odamni yaralandirgan edi bu hujumni planlovchining ismi abdurahmon bo'nan yeshi yigirma ikki yosh bo'lib u o'zining islom davlatining jangchisi ekanligi va suriyada amerika qo'shma shtatlarining havo hujumining o'zining bu hujumni planlashiga asosiy sabab bo'lganligini bildirdi saloh abdusalam belgiya mahkamasida hukm faqat ollohga xos deb jakarladi axborot vositalari qeyrinishimiz saloh abdusalamning tog'ut mahkamasiga o'zining kofir bo'lganligini va u yerdan chiqarilgan hukmni e'tirof qilmaydiganligini e'lon qilib sudga chiqishga qo'shilmaganligini naql qilmoqda qarinishimiz salah abdusalam o'tgan bir qancha yildagi fransiya va belgiyadagi yuzlagan mushriklar o'lib yaralangan bir qancha qitimli hujumlarni pillallash va tayyorlashda aloqasi bor deb salibiylar tarafidan turmaga tashlangan edi qarinishimiz belgiya mahkamasiga men faqat ollohga ishonaman man sizlardan qo'rqmayman deb dodillik bilan sotchining savoliga javob berishni rad qilgan u bu keskin maydoni bilan fransiya va belgiyadagi axborot vositalarining diqqatini tortmoqda alloh bu qiyrinishimizni asrlikdan ozod qilsin